badru tavhid studiyasi taqdim etadi alhamdulillahi robbil alamin assalotu vassalamu ala ashrofil anbiya va imamil mursalin nabiyina muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam amma ba'd assalomu alaykum rahmatulloh va alaykum salam jihodga yordam berish va qatnashishni 5-vositasi jihod uchun odamlardan mablag' to'plash to'rtinchi vositasi eslaringda bo'lsa kishi o'zini moli bilan jihod qilishlik molini alloh subhanava taoloni yo'lida infoq qilish kerakligini aytib o'tgan bo'ldik endi beshinchisi kishi avval o'zi infoq qilgandan keyin endi amal qilib infoq qilgandan keyin boshqalarni ham mana shu infoqqa targ'ib qilishlik kerak jihod uchun odamlardan mablag' to'plashlik kerak zero ogoh bo'lingki payg'ambar alayhissalomni bu sunnatlaridandir jihod uchun mablag' yig'ishlik bu muhammad alayhissalomni sunnatidir Muhammad alayhisalom qachonki bir jangga ketayotsalar, jangdan oldin insonlarni infoqqa targ'ib qilardi Allohning yo'lida va ularni jihod uchun pul moddiyatdan ana shu pul jihatidan bo'lsin yoki boshqa qurol aslaha jihatidan bo'lsin yordamga ularni chorlardilar, targ'ib qilardilar. Xo'p, payg'ambar alayhisalom aytdilarki, hadis sharifda boshqalarni savob amallarga chorlagan inson ushbu amallarni qilgan insonlar bilan barobar savobga ega bo'ladi dedilar. Ana shu siz boshqa insonlarga ham Allohning yo'lida mablag' berishiga da'vat qilsangiz, ular Allohning yo'lida bersa, demak sizga mana shu berganda ajr beriladi. Navbatdagi 6-chi vosita mujohidlarni jihad uchun jihozlashlik. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Muhammad alayhisalom aytadiki, kimki Allohning yo'lidagi jangchini qurollantirsa, mablag' bilan ta'minlasa, uning o'zi ham jang qilganlik savobini oladi. Demak, birinchisi bu ikkalasi bir biriga bog'liq demak mablag' tarafdan ham mablag' to'plab bersangiz ham bo'ladi mablag' ham bersa bo'ladi mablag'dan ham to'plasa bo'ladi yana bunisi endi mujohidlar uchun mablag' bera olmasa jihozda imkoni bo'lsa jihoz bersin oddiy narsa bo'lsa ham bersin salafi solihlar oddiy narsa bo'lsa ham berishlikka o'rgatardi ekan masalan ba'zi ayollar hattoki mana ma'lumki sochlarini hatto tuproqlarga tegizib tegizib nima qilishgan hatto sochlarini olib kelib berishgan qamchi qilib ishlatinglar deb mujohidlarga ki oddiy bir iplarni olib kelsa ham oldingi qo'mondonlar qabul qilib ekan salaflar shu insonlarni Allohning yo'lida berishni o'rgataylik deb demak mujohid uchun demak atel mablag'i yo'q bo'lsa nima qilsin lekin biroq bir jihoz bo'lsa ham bersin oddiy bir jihoz bo'lsa ham bersin ki mana o'zimiz hijrat qilib kelayotganda ba'zi ahli xayrlar Alloh ulardan rozi bo'lsinki yo'lda yeb olarsizlarda hech bo'lmasa go'shtlar qilib berishgan edi shular yeb kelgansiz masalan oddiy bir non bo'lsa ham oddiy bir narsa bo'lsa ham ya'ni mujohid hech bo'lmaganda oddiy narsalardan qo'lidan kelgancha jihozda qilib berishik, bu demak oltinchi vosita Xo'p, endi 7-vosita mujohidlarning oila a'zolariga yordam ko'rsatishlik kerak. Jihodga ketgan mujohidlarni ayollarini, bola-chaqalarini ta'minotini qilishlik kerak. Bu mujohidlarni safida bo'lsa, tashkil ketsa yoki vatanga ish bilan ketadigan bo'lsa, uni oila, bola-chaqalari qolgan mujohidlarga omonat. Yoki endi vatandan bir mujohid chiqib ketdi, uni ayoli qolib ketdi vatanda. Shu jihod uchun chiqib ketdi. ayol bola chaqasini olib chiqib ketolmadi. Qolgan o'sha musulmonlarga lozim bo'ladigan ana shu birodarning ahli ayolidan, oila bola chaqasidan xabar olib turmoqligi. Demak, bu ham jihodga qatnashishlikda yana bir turi bo'ladi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki mujohidlarning oila a'zolarini va mol mulkini himoya qilsa, mujohidlarga beriladigan ajrini teng yarmi beriladi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Va yana boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agarda ortda qolayotgan inson mujohidga uning oilasini himoya qilishini va'da qilgan bo'lsa-yu, lekin shu va'dasiga xilof ish qiladigan bo'lsa, oxiratda Alloh subhanahu va taolo mujohidga buning xabarini beradi va va'dasida turmagan kishini savob amallardan xohlagancha olishiga ruxsat beradi. Mujohid ushbu savoblardan xohlagancha olishga haqli bo'ladi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Navbatdagi 8 vosita shahidlarning oilalariga endi homiylik qilishlik kerak. Endi bu bundan oldingisi mujohid jihodga chiqib ketganda qarashlik oilasiga. Endi bu navbatdagi endi mujohid shahid bo'lib ketdi jangda. Endi shahid bo'lgandan keyin ham ahli oilasiga nima qilishlik, homiylik qilib turishlik kerak bo'ladi. Zero mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mu'ta g'azotida shahid bo'lgan Ja'far ibn Abu Talibni oilasiga ham homiylikka chaqirgan. aytganlarki isnau li ali ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum ularga degan taom qilib berib qo'yinglar degan chunki ularni mashg'ul qilib qo'yadigan musibat kelgan ularga degan ya'ni taom chiqarib turishlikka buyurgan edilar ya'ni bu hadisdan olinadigan narsa shuki demak ana shu shahid oilalariga xosatan bo'lib ham shahid bo'lib turgan vaqtlarda shahid yangi shahidlik bo'lgan vaqtda musibat ularni mashg'ul qilib turgan vaqtlarda ularni nima qilish kerak homiylik qilish kerak qo'ldan kelgancha ularga homiylik qilish kerak bo'ladi Xo'p, navbatdagi 9-chi vosita asir musulmonlarning oilalariga homiylik qilishlik. Xuddi shahidning oilasiga homiylik qilgani kabi endi asirlarga ham homiylik qilish kerak. Zero asirdagi birodar, ya'ni u erkinlik ne'matidan ayrilgan bo'ladi u. U ana shu asir bo'lmagan bo'lganda qaragan bo'lardi, shu oila bochaqalariga qaragan bo'lardi, lekin asoratda, shu Robbisining yo'lida, Robbisining dini uchun asir bo'lgan. Demak, uni uni oila bochaqasiga ham qarash kerak bo'ladi, xosatan mujohid asirlarga. xosatan mujohid asirlarniki ham mujohid asirlarni oilalariga qarashi kerak bo'ladi bu ham imtihonki iymon imtihoniki mujohidlarni oilalariga hatto hozirda qaragan qo'rqib qolishadi hatto o'zi yotib tursin oilasidan xabar olgan ham qo'rqadiki bizga bir gap so'z tegib qoladi deb yo'q ana shu g'arib oilalarga demak nima qilishi kerak Qarashli kerak bo'ladi bu ham bir jihodni yana bir turi bo'lar ekan ho'p yana jihodga qatnash va yordamni 10 turi zakotni Alloh yo'lidagi mujohidlarga ajratishlik. Zakot mana Ramazon oylari yaqinlashyapti. Mana shu zakotni ham demak o'zini o'rniga bersangiz, mana bir qancha o'rinlar bor shariatda bilasizlar, shuni eng hozirgi vaqtda eng muhim bo'lgan o'rin bu jihod bo'ladi. Zakotda demak ana shu jihod mujohidlarga berishlik va boshqalarda ham mana shu zakotni mujohidlarga ajratishlikka nima qilishlik, targ'ib qilishlik kerak bo'ladi. Shayx Abdullah Azamdan so'ralgan ediki, hozirgi kunda demak zakot mujohidlarga bersa bo'ladimi deganda, sen mendan bersa bo'ladi emas, mujohiddan boshqasiga bersa bo'ladimi deb so'ragin degan edi. Demak, mujohidlarga zakotni bugungi kunda ajratishlik. Mana shunga avval boy inson bo'lsa o'zi ham berishi kerak va boshqalardan demak shunga targ'ib qilishi kerak bo'ladi. <coughs> Ho, navbatdagi yana 11 vosita mujohidlarning tibbiy ehtiyojlarini qondirishlik. Dem mujohidlarga o'z navbatda shu jihodlari rivojlanib, o'z o'rnida bir chiroylik, bir tartibli ravishda davom etishligi uchun nima kerak bo'ladi? Albatta ularga har xil sohalar kerak bo'ladi. Yani faqat qurol bo'lsa kifoya emas. Shu jihodda yani chiroyli davom etishligi uchun nima qilish kerak bo'ladi unga? Sog'liq albatta kerak bo'ladi unga. Va tibbiy holati yaxshi bo'lishi kerak bo'ladi va o'z navbatida bunga tibbiy mutaxassislar kerak bo'ladi. Mana bu yerda muallif Anvar avlaka aytadi, qancha-qancha yerlarda masalan Chechenlarda dedi, yana Afg'onlarda dedi, Afg'onistonlarda qancha-qancha birodarlar shu kasallikning oqibatidan shahid bo'lib ketdi dedi. Shu tabiblar yo'qligidan dedi, o'z vaqtida davolanishlik bo'lmaganligidan qancha shahid bo'lib ketgan dedi. Shuning uchun dedi, dunyoda musulmon tabiblar shunga javobgar bo'ladi dedi. Alloh uchun ilm olyapman, Alloh uchun men tibbiyot ilmini o'rganyapman deganlar qayerda deyapti. Keluvchilar mujohidlarga yordam bermaydimi deyapti. Kelsa mana hozir ham aytamizki, xirurglar kerak mujohidlarga, ha? stomatologlar kerak bo'lyapti. ayollarga mana erkaklar kerak bo'lyapti. Shu hamma erkaklarga muhtoj. Mana shu mana shu kasb egalari Alloh taolda javobgar bo'ladi. Jihodga demak bugungi kunda farzand deyapmiz, bir hamma imkon bilan yordam berish kerakmi? Demak bir inson demak tabib bo'lsa, tibbiyot bilan yordam berish kerak bo'ladi. Bor imkoniyat bilan mana shu mujohidlarga o'zini tibbiy yordamlarini berishi kerak bo'ladi. Hatto shunday paytlar bo'lgan ekan, hatto rahimahulloh tabiblar yo'qligidan deyapti bu yerda shayx anvar aytadiki, hammamizga ma'lumki deydi hatto bir shu больницаga bostirib kirib avtomat bilan vrachlarga taqab turib davolab turgan ekan mujohidlarni shunday paytlar bo'lgan ekan majburlikdan yo'q mujohidlar orasida yo'q kamligidan Xo'p, yana navbatdagi 12-chi vosita mujohidlarga ruhiy dalda berishlik. Ya'ni qachonki mujohidlar o'z xalqlariga ana shu xalqlariga suyumli bo'layotganini ko'rsa, ya'ni musulmon xalqiga suyumli bo'layotganini ko'rsa, u yana ham jihodda rivojlanadi. Ya'ni bu yerda musulmon xalq ham aytiladiki, musulmon xalq nima qilish kerak? Mujohidlarga o'zini muhabbatini isvor qilib turishi kerak bo'ladi. Ularni ruhi ko'tarib turishi kerak bo'ladi. Ularga deydi xossatan imomlar ham deydi ularda haqlariga duo qilib turishi kerak bo'ladi. Davralarda ham ilmiy davralarda mujohidlarga haqqiga duo qilib tursa, mujohidlar buni eshitganda, mujohidlarga ular xohligini bilganda ular ruhi ko'tariladi dedi. Lekin afsuski deydi biz zamonamizga kelib shunday mujohidlar g'arib bo'ldiki dedi. Ya'ni musulmonlar hatto ko'pi deydi xayr-xoh emas dedi. Vaholanki Muhammad alayhisalom davrida mujohidlar jihodga chiqib ketsa, ular qaytib kelsa qahramon bo'lardi. Ularni ayollari, yosh bolalar hammasi xursandchilik bilan kutib olishardi. Yosh bolalar o'yin kulib yig'ilishardi, nashidalar aytib kutib olishardi. Lekin hozir hech kim unaqa emas mujohidga deydi. Lekin shu tarbiyani olishi kerak. Demak, mujohid ana shu o'zini musulmon xalqi uni quvvatlayotganini, ruhiy dalda berayotganini sezsa, demak u yana ham jihodida nima qiladi? Yanada faollashadi deydi. Demak, bu ham jihodni quvvat berishiydi, edi, yordam berishiydi bir turiga kirar ekan. Demak, mujohidlarga ruhiy dalda berib turishlik, uni ruhiyatini ko'tarib turishlik. Hop, navbatdagi 13-vosita mujohidlarning obro' va manfaatlarini himoya qilishlik. Payg'ambar alayhisolam aytadilarki, kimki o'z musulmon birodarining sha'nini himoya qilsa, Alloh uni oxiratda dozaq alovidan himoya qiladi. Zero, hammamizga ma'lumki, bugungi kunda mana jang bu faqatgina qurol bilan bo'lmaydi. jangni bitta turi nima sovuq urush bor media urushi bor sovuq urush холодная война deb qo'yadi bu nima bilan bo'ladi targ'ibot bilan bo'ladi televideniya tele, nima bilan radio yana internet bo'lsin boshqa yana shunaqa targ'ibot uskunalari bilan nima bo'lyapti o sovuq urush ketyapti u sovuq urushdan iborat bo'lyaptiki mujohidlar yomon otlab qilishlik Butun dunyodagi xalqqa ham va hamda musulmon xalqqa ham, musulmonlarga ham mujohidlarni yomon qilib ko'rsatish. Terroristlar bular, bular bunday, bular hatto ayollarni shunaqa bir nimasini ham, nomusini ham saqlamaydi bular. Shunaqa beg'ayrat, bular dayus deb shunaqa har xil laqablarni qo'yadilar. Mana O'zbekistonda ham Dayusning da'vosi degan filmlar ishlab chiqishda, yana boshqa filmlar ishlab chiqishda go'yoki mujohidlar nima qilarmish, bir-birini ayollarga bir-biriga hadab qorar ekanmish. Shunaqa nimalar targ'ibotlarni olib boradiki, xalqi mujohidlarga nisbatan shunday nafrat uyg'otish uchun har xil targ'ibotlarni olib boradi. Mana shu vaqtda endi tushungan, bilgan insonlar nima qilish kerak? Alloh taolaning haliga oyatiga amal qilib turib, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabani fatabayyanu. Ey iymon keltirganlar, sizlarga bir fosiq bir xabar olib kelsa, tekshiringlar deganmidi? Mana shunga o'zi amal qilgan holatda ahli ilmlar, ahli xayrlar, ahli hikmatlar nima qilish kerak? Oddiy xalqni qo'shishib yomonlamasdan, balki buni tayiga tekshirish kerak bo'ladi, mujoyilat himoya qilish kerak bo'ladi. Ya'ni kofirlar tomonidan tarqatilgan bu targ'ibotlarni oldini olishi kerak. Bu ham bir jihodga qatnash yordam berishi bir tur ekan. Demak, mujohidni nima qilish kerak? Obro'sini, manfaatini himoya qilib qo'yish kerak. Nima deyapsan? U mujohid jonini beryapti, Robbisning yo'lida qon beryapti. U bunday bo'lishi mumkin emas deb turib ana shu narsalarni tushuntirib ularga demak oddiy xalqqa tushuntirib demak mujohidlar obro'sini saqlab qo'yishni kerak bo'ladi. 14-chi vosita ham ana shunga bog'liq ekan. Ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan yolg'on xabarlarga qarshi kurashish. Xuddi ular targ'ibot qilib mujohidlarni yomonlash bilan kecha kunduz kurashyaptimi? Demak, har bir musulmon nima qilish kerak ekan? Mujohidlarning foydasiga xabar tarqatishi bilan nima qilish kerak? Kurashish kerak. Ya'ni ular sovuq urushiga sovuq urush bilan javob berishi kerak bo'ladi. E, ularda betam yo'qki, yuz ham yo'qki, qarangki, kofir badbaxtlar yana televideniyadan mujohidlar dayus ayollarni qizg'amaydi deb chiqaradilar-ku, xuddi ayollarni qachondan beri ular qizg'anadigan bo'lib qolibdi ekan ular. mujohidlarga ayollarni qizg'anish haqida gapiradi shu mujohidlar shu ayollarni qizg'anganligidan dayish bo'lmaganligidan jihod qilyapti shu muslimalarni himoya qilaman deb jang qilyapti o'zi qarangda ya'ni ongni inson sal ongini ishlatsa tushunib oladi kofirlar mujohidlarga tuhmat qilayotganligini lekin ba'zi bir sodda insonlar shunga ham ahli yetmaydida shuni ko'radi demak shunaqa ekan mujohidlar deb televizorlardan ko'ra shu kofirlarni targ'ibotidan ta'sir olib qolayotganlarga hayron qolasizda shu darajada inson sodda lahma bo'lib qoladimi deb Demak, mana shunday sodda insonlarda ham demak fikrini ochishi kerak bo'ladi. Navbatdagi 15-vosita munofiqlarning basharasini ochib tashlashi kerak bo'ladi. Munofiqlar Muhammad alayhisolamning davridan boshlab bo'lganki, ular zohiri islomda bo'ladi. Zohiri zo'r musulmon bo'lishi mumkin, hatto zohirda jihodga chiqqan bo'lishi ham mumkin, lekin u nima qiladi? Aslan islomni qarshisiga ish olib boradi. Zohirda emas, u ichkaridan shunday bir maxfiy holatda ish olib boradiki, ishni qilib boradi, sekin o'yindan chiqib olaradi. shundaqa u shunaqa mujohidlarni ham nomini bulg'ab yuraveradi. Mana shunday munofiq insonlar va xosata bu munofiqlar kattasi bo'ladi deydi, yomon ulamolar deyatib edi Shayxana Ravlaki. Ya'ni Allohning kitobi sunnatini o'zgartirib yetkazadiganlar bor, bularni basharasini ochish kerak xalqqa deyapti. Bu ham bitta jihod bitta turiga kiradi deyapti. Ya'ni sodda xalq tushunmaydi gohida. E, tushungan insonlar ahli ilmlar nima qilish kerak? U inson yolg'on guvohlik berishi kerak emas. ana shunday bir kazzob imomlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh va rasuliga xiyonat qilayotgan, shunaqa bir yuk ko'targan Alloh taolo eshikka o'xshatgan, ilmiga amal qilmaganlarda mana shunday yahudiylarga o'xshagan Allohning dinini o'zgartiradigan insonlar bo'lsa, nima qilish kerak? Xalqqa yetkazib qo'yishlik kerak. Ogoh bo'linglar, bular dindek burib yetkazadi. Bular sizlarga aldayapti, muhim bo'lgan aqida masalalarida, hozirgi vaqtda muhim bo'lgan jihod haqida gapirmaydi sizlarga. Bular umuman boshqa mavzularda gapiryapti, sizlarga burib yetkazyapti deb turib, ularga demak, tushungan insonlar ana shu tushunmayotgan oddiy musulmon xalqqa yetkazishlik kerak bo'lar ekan. Bu ham demak munofiqlarni demak basharasini ochib tashlashlik, ana shunday xoin imomlar basharasini ochib tashlashlik, demak bu jihodni turlariga kirar ekan, 15-turiga kirar ekan. Va navbatdagi vosita, 16-vosita bu boshqalarni ham jihodga targ'ib qilishlik. Demak, kishi shu ishlarga targ'ib qilish bilan birgalikda, o'zi jihodga chiqishlik bilan birgalikda, bosh endi men chiqdim, qutuldim hisob emas. Qolgan musulmonlardan targ'ib qilish, rag'batlantirish. Zero Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytganki, "Ya yuhan nabiyyu harridul mu'minina alal qital." Ey payg'ambar, mu'minlarni jangga targ'ib qiling degan edi. Mu'minlar jangga jang qilishlikka, targ'ib qilishlikka Payg'ambar sollallohu Alloh subhanahu taolo buyurdi. Mana shu buyrug'iga binoan Payg'ambar vasallam juda ko'p qarang targ'iblar qildi. Qancha-qancha hadislar borki, jihodga targ'ib. Sahobalarni shunaqa tarbiyaladilarki, hattoki ular bu dunyodan shahid bo'lmay ketishini or hisoblab qolishdi. Hattoki shunaqa qattiq bir mana nima dedi, Xolid ibn Valid tuya o'lishda o'lyapman dedilar. Shunchalar afsus qiladigan bo'lib ketdi ular. Qarang, shahid bo'lmasdan vafot etishidan shunchalar ular qo'rqib qolishdi ular. Shunaqa ularni jangga targ'ib qildilarki, demak ular faqat shahidlikni orzu qildilar. qoldilar. Demak, ana payg'ambar vasallam oyatga ijobat qildilar. va sahobalar mana shu ruhda tarbiyaladilar. Salaf va solihda ulamolari demak xalqni jihodiy ruh bilan tarbiyalagan, jihodga targ'ib qilishlik bilan tarbiyalagan. Hattoki ana shu demak bu qanchalik jihodga qatnashni muhimligida, boshqa jihodga targ'ib qilishida oqibatda qancha-qancha insonlar shu jihodga chiqadi. Qancha-qancha insonlar shu jihodga yordam beradi, mablag'lardan yordam beradi. Shu targ'ib bilan qancha-qancha inson demak shu jihodiy fikr qarashlari uyg'onadi. Navbatdagi 17-chi jihodga qatnashishlik va yordam berishlikni turi mujohidlarni himoya qilish va ularni sirlarini saqlashlik. Ya'ni himoya qilish, ya'ni ularga boshpana berishlik, ha, ular shaharga kelgan mujohid bo'lgan biz uni himoya qilishlik, o'zini nimasiga omonlik berishlik, uni o'zini masalan mahalla ko'yidan uni ehtiyot qilishlik, ha, jihodiy faoliyat nima bor qoldi bir mujohid, uni sirlarini saqlashlik, birovga aytib yubormaslik, taniydi bir birodar bor, lekin uni sirini aytib yuboradigan bo'lsa, falonchi birodar mana ta'lim olib kelibdi bu yerda, yaqinda yaxshi naqshalar bor deb sirini aytib olsa, ketdi ishdan oldin. shu narsalarni u hifzi sirlarni ham saqlashi kerak garchi mujohid birodari o'zini ishi bilan mashg'ul o'qilib ayta olmagan bo'lsa ham u nima qilishi kerak bo'ladi aytishi kerak emas bo'ladi demak mujohidlar sirni saqlashlik demak mujohidlarga himoya berishlik bu ham 17-chi demak jihodga yordam berishda turi ekan 18-chi turi jihodning turi Allohning yo'lidagi jangchilarni haqqiga solih duolar qilishlik zero bilinki Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim duo qilardilar, jangga kirishdan oldin ham duo qilardilar. Bu duo asosiy qurolimiz hisoblanadi. Bu duo, ya'ni bu duo musulmonlar hammasi mana shu hayit namozlarida bo'lsin, Laylatul Qodrda bo'lsin, boshqa 5 vaqt namozda bo'lsin, nima qilsin, eng shu duolar ijobat bo'lishi ehtimoli bo'lgan, ko'proq bo'lgan paytlarda mujohidlar haqiqiy duo qilishi kerak bo'ladi. Bu ham jihodga yordam berishning turlariga hisoblanadi. Bu mujohid o'zi ham duo qilish kerak, bu musulmon xalqam demak nima qilish kerak? duo bilan yordam berishi kerak. Hatto salaflardan Muhammad ibn Vasi aytgan ekanki, u kishi men uchun degan ekan, duo uchun qo'l ko'taradigan kishi mingta mujohiddan men uchun yaxshiroq degan ekan. Endi foydasi ko'proq tegadi degan ekan. Ya'ni jihod qilmasdan qo'l ko'targan emas. Lekin jihod qilib turib qo'l ko'targan bitta mujohid, ya'ni mingta duo qilmayotgan mujohiddan afzal. Ya'ni mingta mujohiddan ko'ra shu bitta duo kuchliroq yuradi o'z degan ekan. Endi duo qilib turib keyin jihodni qilish kerak. Demak, qolgan musulmonlar nima qilishi kerak? Ana shu jihodga harakat ham to jihodga kelguncha ham tinmay duo qilishi kerak bo'ladi. Tahajjud namozlarida ham doim mujohidlar haqqiga duo qilishi kerak bo'ladi. Demak, duo ham jihodga yordam berish turiga kiradi. Xo'p, 19-yordam jihod haqidagi haqiqiy voqealikdan xabardor bo'lib turish va uni tarqatish. Jihod haqidagi xabarlarni, yangiliklarni o'qitirish kerak bo'ladi va insonlar ichiga uni tarqatish kerak bo'ladi. toki insonlar ruhi ham ko'tariladi va insonlarda qiziqish ham bo'ladi. Mujohidlarda demak qilayotgan amaliyotlar haqida xabar berib turishi kerak bo'ladi. Va navbatdagisi 20-chi turi mujohidlar va ular ichidan chiqqan olimlarning kitoblarini tarqatishlik. Demak, mujohidlarning kitoblarini, maqolalarini, gazetalarni, saytlarini tarqatishga yordam berishlik. Insonlarga mana shu narsalarni tarqatishga yordam berish ham bu jihodga yordam berishlik turlariga kiradi. Xo'p, 21-chi yordam jihodga qatnashdi vositasi mujohidlarning foydasiga fatvolar chiqarish. Ya'ni bu ahli ilmlar haqida aytilyapti. Ahli ilmlar ana shu mujohidlarning foydasi haqida fatvo chiqarsa, ha, mujohidlar yordam berishlik haqida, ularga mablag' berish haqida fatvo chiqarsa, bu mujohidlarga katta yordam bo'ladi bu narsa. Masalan, shayx Abdullah Azzam aytadiki, Tavba surasining tafsirida aytadi, men dedi, shu Tavba surasining tafsirini kitob bor, shunda o'qigandim. Saudiyaga borgan vaqtimda deydi, hajga borgan vaqtimda deydi Abdul Zindoni Zindoniy shayx. Yamani. Shu kishi bilan deydi, ikkalamiz haj qilyapti deydi. Keyin Shayx ibn Boz bilan u paytda Saudiyaning muftisi bo'lgan deydi. Shu kishi bilan men yo'liqmoqchi bo'lganman deydi. Ya'ni jihod haqida nima dar ekan bilmaganman deydi. Yo'lasammi, yo'lamasammi deb avvalda deydi shunaqa bir o'ylanganman deydi. Keyin bismillah yo'liqaman deb qasd qildim deydi. Keyin yo'liqdim. Yo'liqqanimdan keyin deydi, u kishi meni deydi, ilillik bilan kutib oldi dedi. "Ey Shayx Abdullazam, seni do'stu, dushman hamma tanidi, butun dunyoga mashhur bo'lding-ku, keyin deb yaxshi kutib oldi" dedi. va so'ngra dedim u kishi bilan gaplashganimdan keyin jihod eng muhim farzayn bugungi kunda degan ad-difa'u an arodil muslimina hamma furudil ayan musulmonlar yurtini himoya qilishlik bu eng muhim farzayn degan kitobni ko'rsatdim dedi ko'rsatsam dedi unga nima bo'ldi unga qo'shildi ham fikr bo'ldi faqat buni qisqaroq yozgin dedi dedi so'ngra o'sha yerda gaplashdik dedi mablag' kerak bo'layotganligini aytdim dedi desam dedi shu yili dedi u kishi fatvo chiqardi dedi jihod farzayn mablag'dan yordam bersin musulmonlar deydi juda katta mablag' ana shu yil olib keldi dedi juda katta amaliyotlar bo'ldi dedi. Ya'ni zero Abdulloh Azzam aytgandaqa nima? E, erkaklar jihodga muhtoj, jihod esa mablag'ga muhtoj. Mana shu mana shu narsa qarang ulamolar fatvolariga bog'liqda. Ulamolar demak fatvo beradigan bo'lsa, mujohidlar haqida yaxshi fatvolarni beradigan bo'lsa, nima bo'ladi? Mujohidlarni foydasiga hukm chiqaradigan bo'lsa, mujohidlarga targ'ib qiladigan bo'lsa, ko'pchilik ergashadi unga. Bu ham demak jihodga yordam berishdi. 21-turi bo'ldi. Xo'p, endi 22 turi vositasi olim va imomlarni mujohidlar haqida yangiliklar va ma'lumotlar bilan ta'minlab turish. Shayx Anvar Anvar Avlaki aytadiki, olimlar ham deydi, ya'ni ilmda hamma jihatidan olomaydi deyapti. Masalan, o'zini sohasida mutaxassisdir deydi, lekin jihodiy yangiliklardan orqada qolishligi mumkin deyapti. yoki dunyodagi jihodiy bir siyosiy holatlardan bexabar qolib qolishligi mumkin deyapti. Ana shuning uchun u olimlarga ham deydi siz yetkazishligingiz, ya'ni ko'pchilik yetkazishligingiz bo'ladi deyapti. demak olimlarni mujohidlarni hozir siyosiy mavqiflaridan nima qilib turishi kerak boxabar qilib turish kerak Mujohidlar holatlaridan boxabar qilib turishlik kerak olimlarda ularga ma'lumotlar yetkazib turishlik kerak deydi <coughs> o'zimiz ham ba'zi ustozlar bilan gaplashganimizda shu mujohidlar haqida bilishadi 20 yil oldin jihodga chiqib ketgan afg'oniston lekin nima qilib yurganligi haqida bexabar edilar aytib berganimizda hayron qolib ishlardi. Ya'ni nima qilyapti? Kim bilan bu yerda urushyapti? Bu yerda Pokiston bilan qanaqa siyosat ketyapti? Nima urushlar ketyapti bu yerda? Amerika bilan qanaqa bir nimalar ketyapti? U narsalarni eshitmagan, tushunishmagan hamda. Lekin Afg'onistondaligini biladi, lekin bu yerdagi holatdan bexabar edilar. Demak, buni bu holatlardan demak xabar berib turilishi kerak bo'ladi olimlarga. <coughs> Xo'p, navbatdagi 23-turi jihodga yordam berish vositasining 23-si jismoniy tayyorgarlik. Demak, jihodda bitta turi bu jismonan kishi baquvvat bo'lishi kerak. Bizga deyapti dedi Shayx Anvar Anvar avlak aytadi, bizga ishlangislar kerak emas deyapti. Ya'ni figurasi chiroyli oynaga qarab shu faqat jasadiy ishlov beradiganlar kerak emas. Bizga deyapti tez yuguradigan inson, tog'larga chiqadigan, yuklarni ko'tarib yuradigan inson kerak deyapti. Va deyapti shunday dushmanni nimalari bilan ha ularni ana shu askarlar bilan yo'liqqan paytda kerak bo'lsa 5 lab 10 labini shunday urib yuboradigan darajada shunaqa tayyorgarlik jismonan kuchga quvvatga ega bo'lgan o'zini himoya qiladigan shularni muhosarasidan chiqib ketadigan oladigan hatto qavat qavatli uylardan o'zini tashlab yuboradigan o'sha yerdan irib yuboradigan ya'ni shunaqa bir nimalarga har xil bir qobiliyatlarga ega bo'lgan jismonan hamma narsaga chiniqqan shunaqa bir insonlar kerak deyapti shunaqa mujohidlar kerak deyapti Endi demak unaqa nima kerak mana shu sport demak sport bilan shug'ullanishi kerak afsuski hozirgi musulmonlarni ko'piga e'tibor bersangiz qachoniki hidoyatlanadigan bo'lsa, hidoyatlangandan keyin tashlab yuboradi. E'tibor beringlar, vatan ham shunaqa. Birodarlar oldin masalan barba bilan shug'ullanib yuradi, yo boks bilan shug'ullanib yuradi, yo kikboksing bo'ladi, islomga kirgandan keyin tashlab yuboradi. Yo unday narsa yo'q. Islomni davom ettirish kerak. Shu sportni mutaxassis bo'lishi kerak kerak bo'lsa. Shu bu mujohidga kerak bo'ladi bu narsa. Demak, mujohid inson doim sport bilan shug'ullanishi kerak. Bu yerda nima aytgan ekan? Amr ibn Os roziyallohu anhu Misrni fath etganki Umar ibn Hattob davrida. Shu Misrni fath etganda mujohidlarga aytgan ekan. Ya'ni fathdan keyin erkinlik bo'ladi-yu, mol dunyo bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. Agar bilib qo'yish degan ekan, bilib qo'yiladi degan ekan. Qorningiz semirib, otlaringlar oziganini ko'rsam degan ekan. Maoshlaringni albatta kamaytiraman degan ekan. Maoshlaringlar kesib tashlayman degan ekan. Ya'ni mujohidga yarashmaydi. semirib ketishing mujohidga yarashmaydi men mujohid demak ana shu sportda bo'lib ham xosatan mujohid demak ana shu sport bilan doim shug'ullanishi kerak ekan bu demak jihodni turlariga kirar ekan bu ham hop shu yerda to'xtatsak qolganini keyin inshaalloh davom ettiramiz sallallohu ala rasulina muhammadin va ala alihi va sahbihi vasallam www.sodiqlar.info